littafin nan ne mai suna waye ta kaunata littafi na ɗaya wanda Ruqayya Ahmad mai dalanta ma'ara ta rubuta a shirin da ya dawo kafin wannan mun tsaya ne inda Maryam ta nemi kujera ta zauna ta ɗora ɗan kwando akan santa table Saudaka ta ce, wa zauna, bari in shiga faɗa masa kin zo gaida shi ko zai iya fitowa?" Tabe ta shige cikin ɗakin. Ita kan Maryam sake bin falon tai da kallo sai ka ce falon wata amarya. Kai wata amaryar ma bata samu wannan gatan a ta ba. Ji sai Saudatu na faɗin cewa ya ce ki shigo, kin san hajib akwai rashin ciwo. A hankali take faɗa tana 'yar dariya. ita kan Maryam bata so shi da ba ma so ta ce mata ta gaishe shi idan ya so sai ta ba ta sakon ta kai masa amma haka nan da ta daure ta bi bayan saudatin har cikin uwar dakin wani irin sanyin AC da shi na da na turaren da kullum take jin sa a jikin sa ya buge ta. Yana tsakiyar gadon a lulluɓe a cikin wani lallausan bargo hasfurkar shi arfa take mamaki ya kama Maryam yaya yana zazzaɓi, yana lullube da bargo sannan zai kunna AC tafi ɗakin da kallo shi ma ɗakin ya burge ta fiye ma da fala komai tsaf-tsaf a ajiye a inda duk ya kamata tai saurin tsugunnawa a kafan gadon tana faɗin sannu Uncle Habib a hankali ya amsa da cewa sannu tace yayi cikin yace alhamdulillah sannan ta sake cewa gashi in ji gwaggwata ce a kawo maka ya sake magana a hankali yace nagode sosai ta ci gaba da tsugunnu a gaban gadon tana jin nishi ta a hankali irin na mai fama da zazzabi ita kuwa Saudatu na zaune akan kujerar tusita wacce ita kaɗai ce a cikin ɗakin Can ta miƙe ta ce bari ɗauko plate da kofi a falo. Dan kuma mu ta ce mu matsa maka ka tashi ka ci abinci. Dan ga naman kan rago nan gwaggwa ta ce a kawo maka. Ka kuma kunun tsamiya nan idan ka ƙi kuma in tafi mana da shi ni da Umar mu cinye. Ta je ta ɗauko plate ɗin ta dawo. Maryam dai na tsugunna ta gagara ko sama ita dai tausayinsa take ji dan ta san ba karamin cin jiki yake ba ta ajiya plate tana fadin ya Habib ka tashi ka yin magana sai sai da shi amma yaki ta miƙe tana fadin ni kam na shige ciki ya Habib ba ka san cin abinci idan baka da lafiya mami ma yaya kuka tsare bare ni Maryam ta kalle ta tace idan kika shiga ki ce wa malami ma na wuce ta can tace to ki gaida gwaggon. sai an jima da ta yi ficewar ta Maryam ta kai minti biyu tana tsugunna ta gagara tafiya sai tunani take yaya za a yi mutum ya zauna tun shekaran jiya bai ci komai ba gashi su ma 'yan gidan nasu sun ganta sun kyale shi ita kan ba za ta iya tafiya ta farka a haka nan ba yunwa ma ai ciwo ce ta dan sake matsawa gindin gadan a hankali ta ce sannu ankul habib dan Allah ka tashi ka sha koda kunin ne ya dan motsa kaɗan sannan ya ce ba na jin daɗin bakina ne shi yasa tamarairai ce ta ce dan Allah kai hakuri ko kaɗan ne ka daure ta juyo a hankali sannan ya buɗe fuskarsa ya kai minti uku a haka sannan ya buɗe bargon ya ture shi gefe ya sako kafafuwansa a ƙasa ya ture shi gefe ya sako kafafunsa a ƙasa ya miƙe da ƙyar yana tafiya yana haɗa hanya ya shige ban ɗaki sai da ya wanke fuskarsa ya yi sannan ya fito ta sake biyo shi da kallo yana sanye da riga da wando na kayan barci masu kyau da laushi ya zauna a bakin gadon ta nemi shi sannu tace in zuba maka naman da kunin ne ya dago da kansa suka haɗa ido ji tai tsigar jikinta tayi wani irin yar saboda ganin yadda idan shi ya wani irin jatan kargarwa shi sai saurin saukar da idanunta duk tausayinsa ya sake kama shi ya saurin jawo kwandon ta fito da kular ta buɗe naman kan yana ta tururi ta ɗauko filat ɗin sannan ta fara zuba masa daidai yadda ta san zai iya cinyewa ta ƙara ta gaban shi ta liƙa masa ya karɓa ya fara shan ruwan miyar da cokali da yake farfesun yana da ɗan ruwa ruwa sannan ya fara shaganin ta ɓaɓɓalla masa ta bashi ya sha suka zauna jigon jigun ba mai cewa kowa komai Maryam ta tattara fulai ta ce ta kai su falo har sauran naman idan an jima sai ci ta gyara wajen ta sake tsugunnawa a gaban shi ya kalle ta a hankali ya ce ki zauna mana ta dan yi jim da kanta kaɗan tana tunanin ta tana faɗin tafiya ma zan yi ya ƙura mata ido sannan ya ce ki zauna nace da sauri ta zauna domin ta san halin shi maganar shi ɗaya ce yace mata me yasa ina Halima kika zo ke kadai tace bata san ba ka da lafiya ba ni ma dazu ne da muka da daga makaranta gonko take fada min kuma tace in yi sauri in kawo maka kunin to kar na shiga kofar ta bata min lokaci shi yasa na taho ya sake kallon sannan ya ce me yasa da baki ganni ba tun shekaran jiya baki binciki dalili ba har sai da na aika wa da gwaggwata kunna gaba ɗaya, ji tai tana neman jiriri cewa ta rasa ma abin da za ta ce da shi ya murmushi sannan ya ce wato saboda ba baki da kirki ko idan kika ga ban zo wajen gwangwa kwana biyu kuma baki ganna a makaranta ba aikin san ba lafiya ba saboda haka karki sake kin ji ko kai saurin cewa kai hakuri dan Allah yace it's okay ta kura wani hoto da ke can gefen gadon sa ido na wasu 'yan mata ne su biyu kamar su ɗaya farare sol da su sun yi kyau sosai a hoton kowace tana dariya suna yanayi da saudatu sannan ba za su wuce sa'anninta ba ma ya lura hoton take kallo sai ya sa hannu ya ɗauko hoton shi ma yana kallo sannan ya miƙa mata yana faɗin ƙanne ne ta karɓa tana sake ganin su sai da ta ga hoton a kusa da ita sannan ta ƙara tabbatarwa lallai ƙannan shi ne saboda da matuƙar kamar da suke yi da shi nan da nan ta ji tana ƙaunarsu kuma sun yi mata kyau matuƙa cikin murmushi ta ce yaya sunansu. Ya ce mai ɗan jikin zara sunanta siririyar sosai kuma jamila tana da rawar kai sosai zara ta ce ta nutsuwa kuma ita ce babba ta ba wa Jamila shekara biyu amma mutane da yawa suna ɗauka 'yan biyu ne Zara ta cika rashin lafiya a baya shi yasa Jamilar har ta iso ta Tare ma aka saka su a makaranta yanzu suna aji ɗaya ne a jami'ar Abuja Zara na karanta law Jamila rawar kai kan mass communication take karantawa kinga ta dauki layinta domin za ta fi dacewa da yar jarida gashi ita ce auta tana murmushi ita kam har dariya take yi dan ta ji dadin labarin kannan shi da ya bata duk da dai a takaice ne nan ta ji ta sake kaunar shi tace har na ji ina son ganin su wallahi ya kalle ta ya dan murmushi yana fadin da gaske tace Allah da gaske yana jijjiga kai sannan ya ce su sun je ki san su ganki ta zaro ido cikin mamaki in tana kallon shi sannan ta ce to yaya aka suka sanni ya kau da kai shi gefe yana faɗin na ba su labarin ki da gwaggo kai saurin cewa da gaske ya jijjiga kai yace zan miki ƙarya ne Kai saurin girgiza kanta tana faɗin a'a duk mamaki ya ishe ta ta ji mashiru ba wanda ya magana can ta ce mishi ka bani wannan hoton mana ya kalle ta yace ki dauka to zare mun a cikin frame din yace ki dauka har da frame din cikin jin dadi na nagode sannan ta dan sake tsugunnawa tana fadin san tafi kar ta ce na dade shi ma miƙewa tsayayye yana faɗin nema na ji sauƙi zan koma falo ne kafin ai kiran sallar la'asar ta miƙe ita ta fara fitowa sannan ya biyo bayan ta har bakin kofa ya raka ta ya rike kofar yana faɗin ki cewa da gwaggwana gode sosai kanta a ƙasa ta ce, to Allah ya ƙara sauƙi?' gobe mai san faɗa wa wata dako maka ya ɗanɗana kansa kaɗan yana tunani ya yace ki ce mata ina son dan waken fulawa da mai da yaki, amma ki bari sai kun dawo daga makaranta sannan ki kawo min ce to shikenan ta juya yana tsaye yana kallanta har sai da ta kule sannan yayi ajiyar zuciya ya koma mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau a shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya